ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا na mwanadamu huomba shari kama vile aombavyo kheri kwani mwanadamu ni mwenye pupa waja'alna al-laila wan-nahara ayatayn فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ۖ وكل شيء فصلناه تفصيلا Na tumefanya usiku na mchana kuwa ishara mbili. Tena tukaifuta ishara ya usiku na tukaifanya ishara ya mchana ni yenye mwangaza ili mtafute fadhila itokayo kwa Mola wenu mlezi na mpate kujua idadi ya miaka na hisabu. Na kila kitu tumekifafanua waziwazi. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا na kila mtu tumemfungia amali yake shingoni mwake na siku ya kiyama tutamtolea kitabu atakachokikuta kiwazi kimekunjuliwa iqra kitabaka kafa nafsika alyawma alayka hasiba ataambiwa soma kitabu chako nafsi yako inakutosha leo kukuhisabu man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا anayeongoka basi anaongoka kwa ajili ya nafsi yake na anayepotea basi anapotea kwa hasara yake mwenyewe wala habebi mbebaji mzigo wa mwingine wala sisi hatuadhibu mpaka tumpeleke mtume wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaq فحق عليها القول فدمرناها تدميرا na pindi tukitaka kuteketeza mji huwaamrisha wale wenye starehe na tanusi lakini wao huendelea kutenda maovu humo basi hapo kauli uthibiti juu ya mji huo nasi tukauangamiza kwa maangamizo makubwa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira na kaumu ngapi tumeziangamiza baada ya nuhu na Mola wako mlezi anatosha kabisa huwa ni mwenye kuzijua na kuziona dhambi za waja wake. Man kana yuridu al-ajilata عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا أنا ايتاك يا بيتايو بيسو بيسي تفاني هراكا كملتيا هابا هابا نويتاكا وتمتكاي kisha tumemwekea jahannam ataingia humo hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa na kufurushwa. Waman arada alakhirata akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, na anaitaka akhira na akazifanyia juhudi amali zake naye ni muumini basi hao juhudi yao itakuwa ni ya kushukuriwa kullan numiddu haulai wa haulai min atai rabbik وما كان عطاء ربك محظورا نورا wote hao tunawakunjulia hawa na hao katika neema za Mola wako mlezi wala neema za Mola wako mlezi hazizuiliki unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd Wala al-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila Angalia vipi tulivyowafadhili baadhi yao kuliko wenginewe na hakika akhira ni yenye daraja kubwa zaidi na fadhila kubwa zaidi. La taj'al ma'a Allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula, usimfanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu, usije ukawa wa kulaumiwa uliyetupika. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ni katika tabia ya mwanadamu kufanya haraka katika kuwahukumia watu kwa yanayowapata na katika kauli zake na vitendo vyake naye hukimbilia kulingania shari kama anavyolingania kheri naye hufanya haraka kumwapiza kwa Mwenyezi Mungu amteremshie shari yule aliyemkasirisha kama anavyofanya haraka kuomba kheri na sisi tumejaalia usiku na mchana kwa namna yao na kupishana kwao kuwa ni alama zenye kuonyesha upweke wetu na uwezo wetu tukauondoa mwangaza kwenye usiku na kisionekane kitu na alama yake ni giza lisokuwa na jua. Hiyo ni ishara kubwa, na mchana tukaufanya wa kuangaza, hapo unaonekana jua ile ishara kuu, ili mpate kwenda mtakako wakati huo katika kutafuta maisha yenu. Na katika kuja usiku na mchana mpate kujua idadi ya miaka na hisabu za miezi na siku. Na sisi tumekubainishieni kila kitu kwa uwazi kwa sababu ya maslaha yenu ili simame hoja juu yenu baada ya kutimia neema. Na kila mtu tumemfungamanishia amali zake, vitendo vyake, kama koja liliyoko shingoni, na siku ya kiyama tutamtolea kitabu kilichoandikwa vitendo vyake vyote. Atakiona kitabu hicho kiwazi, iwe wepesi kwake kukisoma. Ataambiwa Soma kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ijapokuwa duniani alikuwa hajui kusoma. Soma kitabu cha amali zako. Hicho leo kinatosha kukuhisabia na kukudhibitia vitendo vyako. Mwenye kufuata njia ya haki basi anajifaa mwenyewe na mwenye kuiacha basi anajipoteza mwenyewe. Wala hapana mwenye kubeba dhambi zake akambebea dhambi za mwinginewe wala haitufalii kumwadhibu yoyote kwa kutenda kitu kabla hatujampelekea mtume kutoka kwetu amonyeshe njia ya haki na kumkataza maovu na pindu kikadiria tangu awali katika lauhul mahfudh kuwateketeza watu wa mji fulani kwa mujibu wa hikma yetu basi sisi huwasalitishia wale waliojidekeza kwa taanusi katika huu mji wakafanya fisadi zao wakaacha njia ya haki na wakafuata wenginewe bila kutambua na kwa hivyo huo mji wote tena hapo hustahiki kuangamizwa nasi huangamiza vikubwa mno na kaumu nyingi zilizokuja baada ya Nuhu tuliziangamiza kwa kuwaasi manabii wao na ya kutosha kuwa ni ishara ya Mola wako mlezi kwamba yeye ni mjuzi wa kila kitu kama kilivyo kwa ujuzi wa mwenye kuona naye anazo habari za dhambi za waja wake na mwenye kuziona. Hapana chochote katika vitendo vya waja wake asichokijua na yeye atawalipa kama wanavyostahiki. Mwenye kutaka starehe za dunia hii pitayo na akazitumikia kwa kutafutia kisingizio wala asiwe na yakini na miadi na wala asingojie malipo ya akhera tutamletea haraka haraka tuyatakayo ya duniani kwa kunjufu na wasaa haya ni kwa tumtakaye kumletea haraka kisha tutamwandalia kwa akhira jahannamu, kike kwa joto lake, naye hali awe ni mwenye kushutumiwa kwa aliyoyatenda, mwenye kutengwa mbali na rehma ya Mwenyezi Mungu. Na mwenye kuitaka akhira kwa vitendo vyake, naye akawa navyo hivyo vitendo na akawa na muamini Mwenyezi Mungu na malipo yake, basi watu kama hao vitendo vyao vitakubaliwa na Mwenyezi Mungu na watapata malipo kwa ajili yake. Na sisi tutawakujulia neema za Mola wako mlezi hapa duniani makundi yote mawili pindi wakichukua hatua ya kufikia hayo. Wala neema za Mola wako mlezi hatonyimwa yoyote akiwa muumini au akiwa kafiri maadamu wakishika njia za kuzitafuta. Hebu angalia kukuzingatia vipi tulivyowafadhilisha baadhi ya waja wetu kuliko wengine kwa kuwapa mali na vyeo na nafasi pindi wakishika njia za kuyapata hayo katika dunia. Na hayo ni kwa hikma tunayoijua sisi na tofauti zao katika akhera ni kubwa zaidi kuliko tofauti zao za kiduniani. Kwa hivyo yatakikana washughulikie akhera kwani huko ndiko kwenye kutukuka kwa kweli na kuzidiana kwa hakika. Ewe mwenye jukumu usimfanyie Mwenyezi Mungu kuwa na mshirika utakuja fedheheka kukudharauliwa na utajaliwa uwe mwenye kutupika.